Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau Keluarga beliau, para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jamaah umrah Para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, menerima amal ibadah kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin, memberikan taufik kepada para penguasanya dan juga kepada para rakyatnya. Dan semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Hadirin sekalian, ini adalah majelis yang ke-18 dari pembacaan kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yushra'u lir-ra'iyati fiha min al-ahkam. Ia digarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili Hafizahullah Dan isi kitab ini adalah tentang Penjelasan Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Di dalam masalah sikap Seorang rakyat kepada penguasanya Di dalam berbagai kondisi dan juga keadaan Dan juga keadaan berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi saw Alaihi dan juga ijma' para sahabat dan disertai itu semua dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam berbagai madhab dan kita sampai pada keadaan keadaan yang berkaitan dengan perintah atau larangan dari penguasa. Bagaimana seandainya seorang penguasa memerintahkan rakyatnya untuk melakukan sebuah kewajiban agama? Bagaimana seandainya beliau memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang mustahab atau memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang makruh. Bagaimana seandainya beliau memerintahkan kita untuk melakukan perkara yang haram? Dan sudah disebutkan oleh Syekh penjelasannya berbagai keadaan tersebut dan bagaimana sikap seorang muslim di dalam menghadapi perintah-perintah tersebut dalam berbagai keadaan. Kemudian kita insya Allah akan masuk pada keadaan yang kelima. Yaitu bagaimana seandainya seorang penguasa memerintahkan kita dengan sebuah perintah atau melarang dengan sebuah larangan yang berkaitan dengan masalah istihadiyah yang berkaitan dengan masalah ijtihadiyah itu permasalahan-permasalahan di mana di dalamnya para ulama berijtihad. Kemudian mereka berselisih di dalam hasil ijtihadnya. Misalnya ada di antara mereka yang mengharamkan dan ada sebagian mujtahid yang mereka menghalalkan. Atau berselisih dan sebagian mengatakan bahwasanya hukumnya adalah wajib sementara yang lain mengatakan hukumnya sunnah ini dinamakan dengan al-masailul istihadiyah permasalahan-permasalahan ijtihadiyah di mana para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka berijtihad di dalamnya bagaimana seandainya seorang penguasa memerintahkan dengan sebuah perintah atau melarang dengan sebuah larangan dan keduanya berkaitan dengan masalah istihadiyah. Maka apa yang kita ambil, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang rakyat. Berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala As-suratul khamisah Bentuk yang kelima Ayya'mura bi fi'lin Au tarkin Yata'allaqani bimasalatin ijtihadiyatin. Bentuk yang kelima, seorang penguasa memerintahkan dengan sebuah fi'lin, sebuah pekerjaan atau tarkin atau meninggalkan sesuatu, memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu dan perbuatan atau meninggalkan sesuatu tersebut berkaitan dengan masalah ijtihadiyah berkaitan dengan masalah ijtihadiyah. Apa kata Syekh? Beliau mengatakan, "Fatajibu ta'atuhu fi dhalik." Fatajibu ta'atuhu fi dhalik. Maka wajib untuk menaati penguasa di dalam masalah ini. Maka wajib untuk menaati penguasa di dalam masalah ini. Itu di dalam masalah istihadiyah apabila di sana ada sebuah permasalahan dan kita mengetahui bahasanya para ulama di dalam permasalahan tersebut mereka berijtihad dan berselisih pendapat di dalam hasilnya. Kemudian seorang penguasa ternyata dia lebih menguatkan salah satu di antara dua pendapat tersebut. Dan masalah tersebut adalah masalah ijtihadiyah. Ternyata seorang penguasa dia lebih menguatkan salah satu di antara dua pendapat tersebut. Maka dalam keadaan demikian kita mentaati beliau di dalam masalah ini. Kita mentaati beliau di dalam masalah ini sesuai dengan yang beliau kuatkan. Bina'an 'ala ma qarrarahu al-ulama'u min anna al-ulama'a أو الخصوم إذا اختلفوا أو تنازعوا في أمر فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف ويصار إليه في حل النزاع Kemudian Syekh mengatakan hal ini berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama bahwasanya para ulama atau orang-orang yang saling berselisih berbeda pendapat atau bersengketa apabila mereka ikhtalafu apabila mereka berbeda pendapat au tanaza'u fi amrin atau mereka bersengketa di dalam satu perkara maka sesungguhnya keputusan seorang penguasa yarfa'ul khilaf maka sesungguhnya keputusan seorang penguasa mengangkat perbedaan tersebut wa yusaru ilaihi fi hal nizah. Kemudian dikembalikan kepada beliau untuk memutuskan persengketaan tersebut. Beliau mengatakan berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama bahwasanya para ulama atau orang-orang yang bersengketa, berselisih pendapat di dalam sebuah perkara, maka sesungguhnya keputusan dari seorang penguasa itu menghentikan khilaf tersebut, mengangkat khilaf tersebut dan kewajiban mereka kembali kepada pemerintah, kepada penguasa di dalam memecahkan ya perselisihan tersebut. Kemudian setelah itu Syekh menukil beberapa ucapan ulama dari berbagai madhab yang menjelaskan tentang permasalahan ini dan bahwasanya keputusan seorang penguasa ini dijadikan tempat kembali apabila di sana ada perselisihan di antara para ulama ya di dalam masalah istihadiyah atau di sana ada persengketaan di antara orang-orang yang saling bersengketa di dalam sebuah perkara maka dikembalikan kepada keputusan penguasa atau orang yang mewakilinya qala Abu Abbas Al-Qarafi Al-Maliki Berkata Abdul Abbas Al-Qarafi Al-Maliki Yang meninggal pada tahun 684 Meninggal pada tahun 684 Beliau mengatakan I'lam Anna hukmal hakimi Fi masailil ijtihadi Yarfa'ul khilaf Beliau mengatakan dan beliau meninggal pada tahun 684. Eh, Ketahuilah kata beliau bahwasanya hukum penguasa atau keputusan seorang penguasa di dalam permasalahan-permasalahan ijtihad yarfa'ul khilaf maka ini bisa mengangkat perbedaan. Maka ini bisa mengangkat perbedaan. Wa yarji'ul mukhalifu an madhhabihi li madhhabil hakim wayarji'ul mukhalifu an madhhabihi li madhhabil hakim maka orang yang berselisih dia kembali dari madhabnya karena madhab penguasa tersebut apabila seorang penguasa sudah menguatkan satu di antara pendapat-pendapat tersebut itu di dalam masalah istihadiyah maka orang yang menyelisih beliau harus mengikuti madhab beliau orang yang menyelisi penguasa maka dia harus mengikuti madhab penguasa dan meninggalkan madhabnya tersebut yaitu di dalam masalah tersebut. Watatayyaru fatyahu ba'dal hukmi amma kanat alaihi ala alqaul sahih min madhahib ulama. Kemudian setelah itu beliau mengatakan dan berubah fatwanya dan berubah fatwanya setelah keputusan tersebut dari apa yang atau dari pendapat beliau sebelumnya. Jadi apabila penguasa sudah menentukan dan sudah menentukan sebuah keputusan yang memilih salah satu di antara pendapat para ulama di dalam masalah istihadiyah, maka bisa berubah fatwa seseorang dari fatwanya yang pertama alal qaulus sahih min madzhabil ulama' menurut pendapat yang benar, yang yang sahih dari madhab-madhab para ulama. Ini adalah penjelasan dari Al-Qarafi, eh, beliau berasal dari madhab Maliki. Kemudian setelahnya, Syekh menukil dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Waqala Syekhul Islam Ibn Taymiyah ta, Kullu tasarrufin mutanaza'in fihi idza hakama al-hakimu bi sihhatihi lam yakun li ghairihi naqdhuhu idza lam yukhalif nassan wala ijma'an beliau mengatakan dan seluruh tasarruf seluruh tindak tanduk yang mereka berselisih pendapat di dalamnya apabila seorang penguasa menentukan sebuah keputusan memutuskan sebuah keputusan dengan kebenaran sebuah pendapat maka tidak boleh bagi selain beliau untuk membatalkannya apabila beliau sudah merojehkan, sudah membuat sebuah keputusan bahasanya yang kuat, yang sahih adalah ini maka tidak boleh bagi yang lain untuk membatalkan keputusan tersebut apabila keputusan tersebut tidak menyelisihi nas yaitu nas di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis wala ijma'an dan juga tidak menyelisih ijma' para sahabat radhiyallahu anhu atau ijma' kaum muslimin. Jadi tidak boleh bagi yang lain meskipun dia adalah seorang ulama untuk membatalkan keputusan beliau apabila penguasa tersebut sudah memilih atau menguatkan salah satu di antara pendapat-pendapat para ulama dan itu di dalam masalah ijtihadiyah. Tapi kemudian setelahnya adalah nukilan dari Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi dari madhab Al-Hanafi, Hanafiyah. Wa qala Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد beliau mengatakan dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma' para salaf menunjukkan bahawa seorang waliul amri, seorang penguasa dan juga imam di dalam salat dan juga seorang hakim, seorang qadhi dan juga seorang panglima perang dan seorang amil di dalam sodakoh, yaitu di dalam zakah. Maka mereka ditaati fima wadi al ijtihad. Mereka ditaati di dalam masalah-masalah ijtihad. Apabila salah seorang dari orang-orang yang disebutkan tadi sudah menguatkan salah satu pendapat di dalam masalah ijtihadiyah, maka beliau ditaati di dalam masalah itu. وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mentaati pengikut-pengikut mereka di dalam masalah-masalah istihad. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengikuti atau mentaati pengikutnya di dalam masalah-masalah istihad. Bal alaihim ta'atuhu fidalik. Tetapi justru mereka lah Itu orang-orang yang di bawah mereka Para pengikut mereka Mereka lah yang wajib untuk mentaati Beliau-beliau ini di dalam masalah-masalah Ijtihad Watarku ra'ihim li ra'ihim Dan kewajiban mereka adalah Meninggalkan ra'iu mereka Yaitu meninggalkan pendapat mereka Dan mengikuti pendapat para Para hakim tersebut Para penguasa tersebut mengikuti pendapat imam salat demikian pula panglima perang dan orang-orang yang disebutkan tadi fa inna maslahatal jama'ati wal wal i'tilafi wa mafsadatal furqati wal ikhtilafi a'zamu min amril masail juz'iyyah kemudian setelah itu beliau mengatakan karena sesungguhnya maslahat bersama itu maslahat jamaah Walik-tilaf dan maslahat kebersamaan, persatuan Dan juga kerusakan karena perpecahan Dan saling berselisih Ini lebih besar daripada perkara yang juziah Perkara yang parsial, perkara yang juziah Walihada lam yajus lil hukami Ayyankudha ba'duhum hukma ba'din Oleh karena itu kata beliau tidak boleh bagi para penguasa untuk membatalkan sebagian mereka keputusan sebagian sebagian yang lain. Ini adalah ucapan dari Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi yang juga menguatkan apa yang sudah disebutkan oleh Syekh di awal tadi. Kemudian setelahnya beliau menukil dari ucapan Al-Karmi Al-Hambali. Yaitu dari madhab Al-Hambali. Al-Hambali. Waqala Syekh Mar'i Al-Karmi Al-Hambali Yang meninggal pada tahun 1033 Hijriah Meninggal pada tahun 1033 Hijriah Wa hukmul hakimi yarfa'ul khilaf Dan keputusan seorang penguasa ini mengangkat perselisihan Lakin la yuzilu syai'u Atau la yuzilu syai'a An sifatihi batinan Famata hakama lahu bibayyinatin zurin bizawjiyati imra'atin wa wat'i wa wat'in ma'al ilmi fakazina. Kemudian setelahnya beliau mengatakan yaitu ucapan uh, Mar'i Al-Karmi Al-Hambali dan keputusan seorang penguasa ini mengangkat khilaf. Akan tetapi tidak sampai menghilangkan sesuatu dari sifatnya secara batin. Maka kapan saja seorang penguasa membuat keputusan bagi seseorang dengan bukti yang tidak jelas atau dengan bukti yang dusta dengan e, bahwasanya seorang wanita adalah istri dari seseorang ma'al ilmi padahal beliau mengetahui maka itu seperti seperti zina. Maka itu seperti seperti zina. Keputusan seorang hakim, seorang penguasa adalah mengangkat mengangkat perselisihan di antara orang-orang yang saling berselisih di antara di antara mereka. Tapi kata beliau di sini, tetapi ini tidak sampai menghilangkan perkara yang sesungguhnya. Ia tidak sampai menghilangkan perkara yang sesungguhnya, yaitu perkara yang hakikat. yang Allah Swt Maha mengetahuinya. Kemudian di sini beliau membuat sebuah permisalan. Seandainya, seandainya misalnya seorang penguasa memutuskan sebuah keputusan Ya berdasarkan sebuah bukti tetapi ternyata bukti tersebut adalah bukti yang dusta. Ternyata bukti tersebut adalah bukti yang dusta. Kemudian diputuskan bahwasanya orang ini tidak berzina. diputuskan oleh penguasa tersebut bahasanya orang ini tidak berzina berdasarkan bukti yang dibawa oleh seseorang padahal buktinya apa? Buktinya adalah bukti yang tidak benar sehingga hakim tersebut memutuskan ini tidak berzina padahal buktinya apa? Buktinya dusta maka dalam keadaan demikian fakaz zina maka hukumnya pada hakikatnya tetap apa? Tetap zina. Pada hakikatnya tetap tetap zina meskipun secara zahir Ya secara yang nampak ini sudah selesai Ya secara yang nampak ini sudah selesai Kalau diputuskan oleh penguasa bahwasanya ini tidak berzina Maka sudah selesai urusannya Tetapi tidak bisa menghilangkan hakikat dari perkara tersebut Jadi orang yang mengetahui dan dia tahu bahasa ini bukan istrinya Berarti dia tetap hukumnya sebagai sebagai seorang berzina di sisi Allah Azza wa Jal Tapi secara tohir keputusannya sudah selesai bahwasanya pulan ini tidak tidak berzina. Ini secara zahir, secara zahir saja. Kemudian setelahnya beliau membawakan ucapan Sulaiman Al-Jamal Al-Syafi'i. Waqala Syekh Sulaiman Al-Jamal Al-Syafi'i yang meninggal pada tahun 1204 Hijriah. Wa sarraha al-ashabu bi anna hukm al-hakimi fil masail al-khilafiyah yarfa'u al-khilaf wa yusayyiru al-amra muttafaqan alaih dan para sahabat yaitu para sahabat di dalam mazhab Syafi'i mereka menerangkan bahwasanya keputusan seorang penguasa di dalam masalah khilafiyah di dalam masalah khilafiyah yaitu khilaf yang muktabar di sini yarfa'ul khilaf maka ini mengangkat perselisihan itu dengan keputusan hakim tersebut keputusan penguasa tersebut berarti selesai perselisihan. Wa yusayyirul amra muttafaqan alaih dan menjadikan sebuah urusan menjadi seper, se, uh, eh, muttafaqun alaih menjadi disepakati. Wa qala Syekh Muhammad Ad-Dasuqi Al-Maliki yang meninggal pada tahun 1230 Hijriah. Li anna hukmal hakimi fil masail al-ijtihadiyah yarfa'ul khilafa wa yusayyirul mas'alata kal mujma'i 'alaiha. Beliau mengatakan karena sesungguhnya keputusan dari seorang penguasa di dalam masalah istihadiyah mengangkat al-khilaf, mengangkat perselisihan dan menjadikan sebuah permasalahan seperti sesuatu yang disepakati. Ini semakna dengan ucapan-ucapan sebelumnya. Wa qala Abdul Abbas As-Sawi Al-Maliki dan berkata Abdul Abbas As-Sawi Al-Maliki yang meninggal pada tahun 1241 Hijriah. Fa hukmul hakimi fi hadha yarfa'ul khilafah wa la yuhillu al-haram. Beliau mengatakan maka keputusan seorang penguasa di dalam masalah ini mengangkat perselisihan tetapi tidak bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Tetapi tidak bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Seperti tadi contohnya. Yang seperti tadi contohnya. Atau contoh yang lain misalnya terjadi perselisihan di antara dua orang. Bersengketa di dalam masalah tanah misalnya. Kemudian yang satunya mengatakan ini adalah hak saya dan yang lain mengatakan ini adalah hak saya. Datang ke pengadilan dan hakim atau seorang hakim maka dia adalah mewakili penguasa Kemudian dia menentukan atau memutuskan setelah menimbang dan melihat, mendengar dari ini dan itu, memutuskan bahwasanya tanah ini adalah milik si fulan. Tanah ini adalah milik si si fulan. Menguatkan bahwasanya tanah ini adalah milik si fulan. Padahal hakikatnya hakikatnya yang benar di sisi Allah misalnya yang memiliki adalah si si fulan. Misalnya A dengan B penguasa atau hakim memutuskan bahwasanya tanah ini adalah milik si B. Ya karena dia pandai berbicara atau mendatangkan bukti yang dusta sebenarnya, mendatangkan akte yang dusta atau mendatangkan saksi yang pandai berbicara dan seterusnya sehingga diputuskan bahwasanya tanah ini adalah milik si B. Padahal sebenarnya tanah tersebut adalah milik si A. Maka dikatakan semuanya harus mengikuti siapa? Pendapat hakim tersebut. Harus mengikuti penguasa tersebut bahwasanya tanah ini adalah milik milik si B. Tetapi tidak bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Artinya seandainya si B ini ya dan dia mengetahui bahwasanya sebenarnya tanah ini adalah milik si A. Dan dia tahu itu. Dan dia melanggar, dia datangkan bukti yang berdusta, dia datangkan saksi-saksi yang pintar berbicara dan berdusta, maka meskipun si hakim tadi memutuskan bahwasanya tanah adalah milik B, maka ini tidak bisa menjadikan harta tersebut menjadi halal bagi si B. Hukumnya tetap apa? Tetap haram. Hukumnya tetap haram dan tidak halal sebenarnya bagi orang tersebut untuk mengambil harta tersebut atau mengambil tanah tersebut meskipun hakim memutuskan bahwasanya tanah tersebut adalah milik milik si B. Tetapi seperti yang tadi disebutkan dengan diputuskannya oleh hakim berarti selesai persengketaan berarti selesai perselisihan tetapi tidak sampai menghalalkan sesuatu yang yang haram ini maksudnya wa qala syekh eh, wa qala ibnu abidin al hanafi yang meninggal pada tahun 1252 inna hukmal hakimi fil mujtahidi atau fil mujtahadi fihi yarfa'ul khilaf Sesungguhnya keputusan seorang penguasa di dalam per perkara yang para ulama berjihad di dalamnya, maka ini mengangkat khilaf atau mengangkat perselisihan. Waqala Syekh Abdullah Ababatin dan berkata Syekh Abdullah Ababatin yang meninggal pada tahun 1282 wa ammal hakimu fa innahu yarfa'ul khilafa hukmuhu wa la yunqadhu min hukmihi illa ma khalafa nass kitabin aw sunnatin aw ijma'in beliau mengatakan adapun seorang penguasa maka keputusan beliau adalah mengangkat perselisihan dan tidak dibatalkan dari keputusan beliau kecuali apa yang menyelisihi nas dari Al-Qur'an atau sunnah atau menyelisih ijma' Jadi tidak boleh dibatalkan keputusan beliau kalau kecuali apa? Kecuali yang memang nyata-nyata menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi Sunnah atau menyelisihi ijma kaum Muslimin. Maka dalam keadaan demikian dibatalkan keputusan beliau ketika menyelisihi satu di antara tiga perkara tersebut. Waqala samahatu syekh Muhammad ibnu Ibrahim Fisiyaki zikrihi wujuhat tarjihi limas'alatin dan berkata Samahatu Syekh Muhammad ibnu Ibrahim ketika beliau menyebutkan tentang beberapa segi penguatan dari sebuah permasalahan ketika beliau menyebutkan beberapa segi penguatan di dalam sebuah permasalahan yaitu masalah istihadiyah ma sarraha bihil ulama'u anna hukmal hakim yarfa'ul khilaf Beliau mengatakan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya keputusan seorang penguasa ini mengangkat khilaf atau mengangkat perbedaan pendapat. Wa qala samahatu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dan berkata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah inna hukmal qadi yarfa'ul khilafa fil masail al khilafiyah wa yahsimun nizaa' Beliau mengatakan Sesungguhnya keputusan seorang qadi Ya seorang hakim Ini mengangkat Yang menyelesaikan persengketaan Di dalam masalah khilafiyah Dan menghentikan persengketaan Atau menghentikan perselisihan Wa qala syekh Abdullah al-Basam Inna hukmal hakim Yarfa'ul khilaf al-zahir faqat Amma al-batinu Fala yazalu baqiyan Fa'ala hadha la yuhill la yahillu la yuhillu al mahkum bihi ma lam yakun mubahan lil mahkum lahu la yahillu al mahkum bihi ma lam yakun mubahan lil mahkum lahu beliau mengatakan sesungguhnya keputusan seorang penguasa mengangkat khilaf secara zahir saja mengangkat khilaf memberikan persengketaan secara zahir saja seperti yang tadi kita jelaskan. Adapun batinnya, adapun di dalamnya, hakikatnya, maka ini masih tetap bagian, masih tetap hukumnya. Seperti yang tadi contohnya sudah kita sebutkan. Oleh karena itu, tidak halal. Ya sebuah keputusan selama itu tidak diperbolehkan bagi orang yang dihukumi untuk untuknya. Tidak halal sebuah keputusan selama itu tidak boleh dan tidak halal bagi orang yang ya dimenangkan oleh seorang seorang hakim. Seperti contohnya tadi tentang masalah persengketaan tanah. Kalau memang itu hakikatnya bukan milik dia, meskipun diputuskan oleh seorang hakim, maka tetap hukumnya haram bagi orang tersebut meskipun persengketaannya adalah selesai secara secara zahir. Kemudian setelahnya beliau menukil ucapan yang terakhir dari seorang ulama waqala Syekh Ibnu Utsaimin wa hukmul hakim yarfa'ul khilaf wayaqta'u an-niza' dan keputusan seorang penguasa ini menghilangkan perbedaan dan menghentikan persengketaan. Ini adalah ucapan dari Syekh Ibn Utsaimin dan beliau sebutkan di dalam Asy-Syarh Al-Mumti' ala Zadi Al-Mustaqni'. Ini adalah nukilan-nukilan yang banyak yang disebutkan oleh pengarang Hafizahullah yang menunjukkan tentang apa yang disebutkan di awal bahwasanya apabila seorang penguasa menentukan sebuah keputusan atau memilih sebuah pendapat di dalam masalah istihadiyah maka dalam keadaan demikian wajib bagi kita untuk mengikuti pendapat beliau dan meninggalkan pendapat kita ya meskipun awalnya kita mengikuti pendapat tersebut tapi kalau penguasa sudah menentukan sebuah pendapat di dalam masalah istihadiyah maka kita mengikuti pendapat pendapat beliau dan ucapan yang banyak dan nukilan yang banyak ini menjadikan kita maksud dari tujuan Syekh yang maksud dari uh, beliau hafizahullah membawakan kepada kita ucapan-ucapan yang banyak adalah supaya kita tenang ya supaya kita tenang di dalam uh, memilih pendapat ini dan uh, uh, memilih pendapat ini dan juga menerima apa yang sudah beliau sebutkan di awalnya dan bahasanya apa yang beliau ucapkan ini bukan hanya sekedar ucapan beliau pribadi tapi ini adalah ucapan para ulama yang banyak ya dari berbagai mazhab. Nah, kemudian setelahnya Syekh mengatakan fa bi hadhihi bi hadha syuhratu hadhihi al-mas'alah wa ta'wilu al-ulama'i 'alayha fi at-tarjih fi hadha al-maqam. Kemudian setelahnya beliau mengatakan maka jelas dengan nukilan-nukilan di atas bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang masyhur, permasalahan-permasalahan yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal dan bagaimana e, para ulama kembali kepada permasalahan ini di dalam masalah tarjih, yaitu di dalam menguatkan pendapat. Ya para ulama kembali kepada ijtihad seorang hakim, seorang penguasa ketika e, mereka mentarjih ya di antara permasalahan-permasalahan ijtihadiyah Lakin la budda min mura'ati 'iddati dhawabita fi takririha. Kemudian beliau mengatakan akan tetapi perlu kita memperhatikan beberapa kaidah. Perlu kita memperhatikan beberapa kaidah di dalam menerapkan hal ini. Yaitu mengikuti keputusan seorang penguasa di dalam masalah ijtihadiyah. Ini harus memperhatikan beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kaidah tersebut. Ia menyebutkan beberapa kaidah tersebut dan jumlahnya ada ada lima. Ada lima kaidah yang harus kita perhatikan di dalam masalah ini. Itu masalah bahasanya apabila kita e, menemui sebuah permasalahan istihadiyah yang kita berselisih antara kita dengan saudara kita, kemudian seorang penguasa menentukan ya satu di antara pendapat tersebut dan menguatkan salah satu di antara dua pendapat tersebut, maka kewajiban kita adalah mengikuti pendapat penguasa. Ini ada beberapa kaidah yang harus kita perhatikan. Kaidah yang pertama, al-awwal antakun al-mas'alatu al-manduru fiha ijtihadiyatan. Ijtihadiyatan wal khilafu fiha mu'tabar. Beliau mengatakan Tidaklah permasalahan Yang dilihat Adalah masalah yang istihadiyah Masalah yang istihadiyah Yang memang Yakbalul istihad Yang memang menerima Dan boleh di dalamnya para ulama untuk beristihad Wal khilafu fiha mu'tabaran Dan khilaf Di dalam masalah ini adalah khilaf yang mu'tabar Yaitu khilaf yang bisa dianggap khilaf yang bisa dianggap karena di sana ada khilaf yang tidak dianggap. Jadi khilaf ada dua, perbedaan pendapat ada dua. Ada perbedaan pendapat yang memang mu'tabar, yaitu perbedaan pendapat yang memang dianggap karena memang di sana ada dalil meskipun dalilnya mungkin lemah atau dilemahkan oleh sebagian ulama, tapi di sana ada dalilnya Dan di sana ada khilaf yang tidak muktabar. Di sana ada khilaf yang tidak dianggap. Karena sangat lemahnya perbedaan tersebut. Artinya di sana ada dalil yang sangat lemah. Yang sangat, sangat lemah dan ya dan, dan tidak dianggap. Maka dalam keadaan demikian, ya ini bukan permasalahan istihadiyah yang dimaksud oleh syekh. Jadi masalah yang istihadiyah adalah yang memang khilaf di dalam permasalahan tersebut muktabar. Artinya bisa dianggap lahu wajhun sahihun yahtamiluhu dalil dia memiliki segi yang sahih memiliki segi yang sahih yang memang bisa yang memang ada kemungkinan dalilnya yang bisa di yang bisa diangkat oleh dalil memiliki segi yang sahih yang bisa diangkat oleh oleh dalil id kathirun min masailil ikhtilafi la tarji'u li dalilin Karena banyak dari permasalahan-permasalahan yang khilaf tetapi tidak kembali kepada dalil bal imma ila bid'ain au hawan au jahlin au syudzulin au zallati 'alimin fal'tidad bidzalika kama qala al-qa'il kemudian syekh mengatakan akan tetapi terkadang perselisihan tersebut kembali kepada bid'ah kembali kepada bid'ah-bid'ah Artinya jelas bahasanya perkara tersebut adalah perkara yang bid'ah menurut ya para ulama semuanya. Ya menurut para ulama yang mu'tabar ya mereka mengatakan bahasanya perkara ini adalah perkara yang bid'ah. Maka dalam keadaan demikian ini bukan masalah ijtihadiyah. Apabila seluruh madhab mengatakan ini adalah perkara yang bid'ah meskipun ada yang berpendapat demikian itu ada yang mengamalkan tetapi ini menyelisih pendapat seluruh madhab. Maka dalam keadaan demikian ini bukan termasuk masalah yang istihadiyah. Contoh misalnya ada orang yang membuat yang membuat uh, eh, sholat yang baru. Membuat sholat yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat salat yang baru dengan cara yang baru ya dengan nama yang baru yang tidak ada dalilnya dan tidak ada seorang ulama pun dari berbagai madhab yang mengatakan ini adalah sholat yang disyariatkan. Ya, ada seorang yang sekarang misalnya dia masih hidup, kemudian dia membuat ya sebuah sholat yang baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada di antara ulama madhab yang mengatakan ini adalah e, e, ibadah yang disyariatkan. Berarti ini adalah masuk di dalam bid'ah maka tidak kita katakan ya kemudian ini adalah masalah ijtihadiyah. Tidak kita katakan ini masalah ijtihadiyah, tetapi ini adalah kembalinya kepada bid'ah. Kembalinya kepada bid'ah. Jadi yang dimaksud dengan masalah ijtihadiyah adalah masalah yang memang menerima ijtihad di dalamnya. Di sana ada dalilnya dan di sana ada segi pendalilan yang sahih menurut kaidah-kaidah usul fikih. -kaidah tetapi kalau di sana ya ada khilaf, ada perbedaan pendapat tetapi kembalinya kepada bid'ah maka dalam keadaan demikian ini tidak kita tidak kita anggap ini adalah masalah ijtihadiyah. Au hawan au jahlin atau berbeda pendapat karena hawa nafsu. Bukan karena melihat dalil. Karena terkadang ya sebagian berbeda pendapat berselisih karena hawa nafsu karena hawa nafsu duniawi misalnya bukan karena melihat dalil maka dalam keadaan demikian ini bukan masalah ijtihadiyah atau karena kebodohan menyelisih ulama yang lain karena kebodohan maka ini juga bukan masalah ijtihadiyah au sududin atau dia syak yang menyelisih pendapatnya yang menyelisih pendapat para ulama yang lain dan ini adalah pendapat yang syak pendapat yang syad yang aneh dan asing. Ia tidak memiliki pendahulu. Ya dan tidak ada ulama eh, ulama yang lain yang memiliki pendapat seperti ini. Maka ini bukan bukan khilaf yang mu'tabar. Ini bukan khilaf yang mu'tabar, bukan khilaf yang dianggap. Au zallata au zallati 'alimin atau karena ketergelinciran seorang seorang ulama. Ketergelinciran seorang ulama karena seorang ulama ya tidak senantiasa benar di dalam ijtihadnya eh, di dalam ijtihadnya tidak senantiasa benar di dalam ijtihadnya tapi terkadang dia tergelincir yang terkadang tergelincir di dalam satu perkara sehingga ketergelinciran seorang ulama yang di dalam berijtihad maka tidak boleh kita anggap ini sebagai sebuah khilaf yang muktabar Fala tidak ada bidalik maka tidak boleh dianggap yang demikian sebagaimana ucapan seorang walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun min an-nadhari dan tidak semua khilaf itu datang ya dan dianggap khilafnya tidak semua perbedaan pendapat itu dianggap perbedaannya kecuali sebuah khilaf yang memang memiliki hadzun minan nazar memiliki bagian dari nazar yaitu memang menerima ijtihad ia memang menerima ijtihad dan ada kemungkinan berdasarkan kaidah-kaidah ya, usul fikih yang diketahui oleh para ulama memang ada kemungkinan demikian ada kemungkinan demikian maka inilah yang dianggap sebagai khilaf yang mu'tabar atau khilaf yang dianggap adapun selain itu maka dianggap khilaf yang tidak yang tidak muktabar atau khilaf yang tidak dianggap. Ini adalah syarat yang pertama, yaitu masalah tersebut adalah masalah yang ijtihadiyah. Dan khilafnya adalah khilaf yang muktabar atau khilaf yang dianggap. Kemudian yang kedua, di antara kaidah yang harus kita perhatikan di dalam masalah ini, ayyastanida al-hakimu fi ikhtiyarihi wa tarjihihi lima ya'muru bihil ummata ala dalilin syar'iyyin sahihin salihin litarjih. Beliau mengatakan, tidaklah seorang penguasa di dalam masalah ini, yaitu ketika beliau memilih sebuah pendapat, atau menguatkan sebuah pendapat, ini yastanid. Beliau bersandar pada sebuah dalil yang syar'i, yang sahih, yang memang bisa untuk dikuatkan. Yang memang bisa untuk menguatkan. Jadi beliau ketika memilih pendapat ini ya berdasarkan ilmu. Ya ketika memilih atau menguatkan pendapat ini berdasarkan ilmu yaitu bersandar pada sebuah dalil yang syar'i, yang sahih yang memang bisa untuk dijadikan dalil dan bisa dijadikan untuk menguatkan. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Wa amma ilzamus sultani fi masailin nizai biltizami qawlin bila hujjatin minal kitab wa sunnah fahadha la yajuzu bittifaqil muslimina ولا يفيد حكم حاكم بصحة qawlin Duna qawlin berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah adapun ilzam seorang penguasa yaitu pengharusan seorang penguasa di dalam permasalahan-permasalahan sengketa biltizami qaulin bila hujjah beliau mengharuskan dengan sebuah pendapat atau sebuah ucapan tetapi tanpa hujjah dari Al-Qur'an maupun dari sunnah yang mengharuskan seorang rakyat atau mengharuskan rakyatnya dengan sebuah pendapat tetapi tanpa hujjah dari Al-Quran maupun dari sunnah. Fahadha la yajuz. Maka yang demikian tidak boleh bittifakil muslimin dengan kesepakatan kaum muslimin. Wala yufidu hukmu hakimin bisihhati qawlin duna qawl. Dan ini tidak berfaedah. Yang tidak berfaedah dengan benarnya sebuah ucapan tanpa ucapan yang lain. Jadi disyaratkan yang kedua, hakim tersebut atau penguasa tersebut menguatkan sebuah pendapat dengan berdasarkan apa? Berdasarkan dalil yang syar'i. Bukan hanya sekedar memutuskan tanpa adanya hujjah dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, anna hukmal hakimi yaqta'un niza'a fid dunya. ولا تبرع به الذمة في الآخرة فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا Beliau mengatakan kaidah yang ketiga bahwasanya keputusan seorang penguasa ini memutuskan perselisihan di dunia saja. Memutuskan perselisihan di mana? Di dunia saja dan ini tidak me menghilangkan ya zimmah ia tidak menghilangkan tanggung jawab di akhirat. Ya ini hanya di dunia saja berhenti e, perselisihan di antara manusia tetapi tidak bisa menghilangkan tanggung jawab di mana? Di akhirat. Maka tidak menghalalkan perkara yang haram dan juga tidak mengharamkan perkara yang halal. Ini hanya di dunia saja selesai dengan keputusan seorang penguasa tetapi tanggung jawab di akhirat ini tetap ada dan tidak bisa keputusan seorang penguasa menghalalkan perkara yang haram dan tidak bisa mengharamkan perkara yang yang halal. Faman u'tiya ma laysa lahu bihukmin hakim fala yajuzu lahu akhdhuhu liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa kata beliau yang diputuskan barang siapa yang diberi sesuatu yang bukan miliknya Barang siapa yang diberi sesuatu yang bukan miliknya. Seperti tadi contohnya. Ya seorang yang menang dalam sengketa tanah padahal dia tahu ini bukan miliknya. Barang siapa yang diberi sesuatu yang bukan miliknya dengan keputusan seorang penguasa. Maka tidak boleh baginya untuk mengambil barang tersebut. Maka tidak boleh dia mengambil barang tersebut. Kenapa? karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'din wa aqdi lahu ala nahwi ma asma'u faman qudiyat lahu min haqqi akhihi shay'an faman qadaytu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudh fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengingatkan kepada kita semua apabila dia seorang penguasa ternyata memenangkan kita dan kita tahu bahwasanya kita tidak berhak. Beliau mengatakan sesungguhnya aku adalah bashar. Sesungguhnya aku adalah seorang manusia dan sesungguhnya kalian mengadukan perkara kalian kepadaku, mengadukan persengketaan kalian kepada diriku. Dan mungkin sebagian kalian lebih pintar berbicara daripada sebagian yang lain. Lebih pintar berbicara daripada sebagian yang lain. Maka aku memutuskan sesuai dengan yang aku dengar. Maka aku memutuskan perkara tersebut sesuai dengan yang aku dengar. Maka barang siapa yang aku putuskan. Dan dengan mengambil hak saudaranya, Barang siapa yang aku putuskan, aku menangkan dengan mengambil hak saudaranya, maka janganlah dia mengambil. Maka janganlah dia mengambil. Kalau tahu bahasanya keputusan ini sebenarnya adalah keputusan yang tidak benar dan seorang hakim memutuskan sesuai dengan yang beliau dengar, fa inna maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil barang tersebut karena dia tidak berhak untuk mengambilnya dan haram baginya untuk mengambil barang tersebut fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar maka sesungguhnya aku telah um, memutuskan atau mengambil untuknya qit'atan minan nar sepotong dari api jadi barang siapa yang diputuskan oleh seorang penguasa dan dia tahu bahasanya dia tidak berhak untuk mengambil barang tersebut maka kata beliau jangan diambil karena kalau kita ambil pada hakikatnya kita telah mengambil sepotong dari apa? Dari api. Artinya dia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi keputusan hakim tidak bisa menghalalkan ya sesuatu yang haram, dia tetap haram dan seseorang akan akan diminta pertanggungjawabannya di di akhirat kelak. Nah, kita selesaikan sampai akhir dari uh, eh, kaidah yang ketiga ini. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير شيئا عن صفته في الباطن فلو حكم بمال زيد لعمر لإقرار أو بينة كان ذلك باطلا في الباطن ولم يبح ذلك له في الباطن ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين لم menyebutkan bahasanya kaum muslimin mereka telah bersepakat bahwasanya keputusan seorang hakim di dalam sebuah hak maka ini tidak mengubah sesuatu sifat dari batinnya yaitu sesuatu sifat yang hakikatnya maka seandainya dia membuat sebuah keputusan dengan harta bagi Z li amrin e, mali Z li amrin dia memutuskan bahwasanya harta Z ini adalah milik si Amr karena sebuah ikrar ya sebuah e, sebuah e, eh, ikrar yaitu persaksian atau bukti maka yang demikian adalah batil pada hakikatnya dan tidak berbolehkan bagi dia untuk mengambilnya padahal dia tahu bahwasanya itu adalah perkara yang bukan miliknya bittifaqil muslimin dengan kesepakatan kaum muslimin wa qala al imam ibnu al qayyim وفيه أن حكم الحاكم لا يزيل شيئا عن صفاته في الباطن dan di dalamnya bahwasanya keputusan seorang hakim seorang penguasa ini tidak bisa menghilangkan sifat yang batinnya yaitu sifat yang aslinya oh. أن batin dan di dalamnya bahwasanya keputusan seorang penguasa ini tidak menghilangkan sesuatu dari sifatnya yang batin yaitu sifat aslinya sifat hakikatnya keputusan seorang penguasa tidak menghilangkan sifat yang hakikatnya seperti yang tadi kita sebutkan contohnya waqad taqaddama at-tanbihu lidzalik min ba'di ahli al-ilmi as-sabiq al ذكر أقوالهم كما في قول مرعي الكرمي وأبي العباس الصاوي وعبد الله البسام رحمهم الله dan sudah berlalu peringatan tentang masalah ini dari sebagian ulama yang sudah berlalu ucapan-ucapan mereka sebagaimana dalam ucapan Mar'i Al-Karmi dan juga Abdul Abbas As-Sawi dan juga Abdullah Al-Bassam semoga Allah merahmat, merahmati mereka semuanya. Jadi kesimpulannya apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bahwasanya seorang penguasa apabila dia di dalam permasalahan istihadiyah menentukan atau mengambil sebuah pendapat maka kewajiban kita adalah mengambil pendapat beliau dan meninggalkan pendapat kita. Kewajiban kita adalah mengambil pendapat beliau dan meninggalkan pendapat kita tapi yang demikian adalah dengan kaidah-kaidah di antaranya yang pertama ini di dalam masalah istihadiyah. Ini di dalam masalah istihadiyah dan khilaf di dalam permasalahan ini adalah khilaf yang mu'tabar atau khilaf yang dianggap. Kemudian yang kedua, beliau menguatkan ya pendapat tersebut berdasarkan dalil. Beliau menguatkan pendapat tersebut berdasarkan dalil. Jadi bukan hanya menguatkan tanpa dalil, tapi syarat yang kedua beliau menguatkan dengan berdasarkan dalil. Kemudian yang ketiga, bahwasanya keputusan seorang penguasa ini menghentikan persengketaan atau perselisihan di dunia, tetapi tidak bisa ia membebaskan tanggung jawab seseorang di akhirat. Tidak bisa membebaskan tanggung jawab seseorang di akhirat. Nah, seolah akan kita lanjutkan eh, syarat yang keempat atau kaidah yang keempat dan kaidah yang kelima besok di waktu yang sama di tempat yang sama. Nah. Mohon bagaimana caranya bagi orang yang ingin berjamaah salat fardu yang bermadhab syafi'i supaya saya ikut berjamaah sah. Silakan, ya seseorang yang memang merasa dirinya adalah seorang yang awam ya dan dia uh, uh, awam dan tidak tidak bisa uh, melihat dalil maka dalam keadaan demikian dalam keadaan daruri dia boleh untuk taklid boleh dia taklid yang mengikuti seorang ulama yang dia anggap dia adalah orang yang uh, berilmu ya di dalam agama ini dihalalkan bagi dia untuk melakukan taklid yaitu mengikuti seorang ulama yang dianggap dia paling berilmu berilmu di dalam masalah masalah agama dan dia mengikuti pendapat beliau mengikuti pendapat beliau nah Sebagian saudara kita dan bahkan ada da'i yang menyeru kepada kaum muslimin di Indonesia untuk kuruj kepada pemerintah dengan alasan tidak berdasar Al-Quran dan Sunnah, bukan ulil amri, tapi raja biasa, bukan daulah Islamiah, tetapi taubut. Kita berhati-hati di dalam masalah ini dan seruan untuk kurus dan juga memberontak kepada penguasa yang sah, ini bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Selama penguasa tersebut adalah seorang muslim, Selama dia adalah seorang muslim maka kita diharuskan untuk mendengar dan taat kepada beliau dan diharamkan kita untuk memberontak kepada seorang penguasa yang muslim meskipun dia adalah seorang yang fasik. Meskipun beliau adalah seorang yang zalim. Dan ini berdasarkan Al-Qur'an dan juga hadis yang mutawatir dan juga ijma para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para kaum muslimin. Saya sebutkan di sini ucapan seorang Al-Imam, seorang imam dari madhab syafi'i. Beliau adalah Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, Amma kitaluhum wal-khuruju alaihim faharamun bi-ijma'il muslimin wa in inkanu fasaqatan zalimin. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah beliau mengatakan, Adapun memerangi penguasa dan memberontak kepada penguasa, maka ini adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Ini adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin Meskipun mereka adalah para penguasa yang fasik Meskipun mereka adalah penguasa yang zalim Hukumnya haram dan ini adalah ijma' kaum muslimin Semua ulama' mengatakan ini adalah perkara yang perkara yang haram Ya ini adalah ijma' para kaum muslimin Ijma' para sahabat, ijma' kaum muslimin Dan ini diucapkan oleh seorang ulama' besar yaitu Imam Nawawi Dan itu adalah yang seorang ulama besar di dalam madhab Asy-Syafi'i. Disebutkan oleh beliau di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Nah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.